Pirmoji kronikų knyga, šeštas skyrius. Levio sūnus, Geršomas, Kehatas ir Meraris. Kehato sūnus, Amramas, Icharas, Hebronas ir Uzielis. Amramo vaikai, Aaronas, Moze ir Mirjama. Aarono sūnus, Nadabas, Abihuvas, Elezaras ir Itamaras. Elezaro palikuonis. Elezaras buvo Finehaso tėvas, Finehasas Abišuvos, Abišuvas Bukio, Bukis Uzio, Uzis Zerachijos, Zerachija Merajoto, Merajotas Amarijos, Amarija Ahitubo, Ahitubas Cadoko, Cadokas, Ahimaco, Ahimacas, Azarijos, Azarija, Johanano, Johananas, Azarijos, kuris ėjo kunigo tarnystę šventykloje, kurią Saliamonas pastatė Jeruzalėje. Azarija buvo Amarijos tėvas, Amarija Ahitubo, Ahitubas Cadoko, Cadokas Šalumo, Šalumas, Hilkijos, Hilkija, Azarijos, Azarija, Serajos, Seraja, Jehocadako. Jehocadakas buvo išvestas, kai viešpats ištrėmė Judą ir Jeruzalę karalius Nebukadnecaro rankomis. Levio sūnus – Geršomas, Kehatas ir Meraris. Geršomo sūnų vardai buvo Libnis ir Šimis. Kehato sūnus – Amramas, Icharas, Hebronas ir Uzielis. Merario sūnus – Mahlis ir Mušis. Šitos yra Levio giminės šeimos. Geršomo – Libnis, jo sūnus Jahatas, jo sūnus Zima jo sūnus Joachas, jo sūnus Idojas, jo sūnus Zerachas, jo sūnus Jotrajas. Kehato sūnus, jo sūnus Aminadabas, jo sūnus Korachas, jo sūnus Asiras, jo sūnus Elkana, jo sūnus Ebjasafas, jo sūnus Asiras, jo sūnus Tahatas, jo sūnus Urielis, jo sūnus Uzija, jo sūnus Saulius. Elkano sūnus Amasajas ir Ahimotas, jo sūnus Elkana, jo sūnus Cofajas, jo sūnus Nahatas, jo sūnus Elijabas, jo sūnus Jerohamas, jo sūnus Elkana. Samuelio sūnus. Pirmagimis Juelis, antrasis Abija. Merario sūnus. Jo sūnus Mahlis, jo sūnus Libnis, jo sūnus Šimis, jo sūnus Uza, jo sūnus Šima, jo sūnus Hagija, jo sūnus Asaja Šitie vyrai buvo Dovido paskirti tarnauti giesmėmis viešpaties namuose, kai skrinė buvo padėta jos vieta. Kol Saliamonas pastatė viešpaties namus Jeruzalėje, jie tarnavo gėdodami prie susitikimo palapinės ir atlikdami tarnystę pagal savo eilę. Iš Kehatų giminės buvo gėdotojas Hemanas, sunus Joelio, sunaus Samuelio, sunaus Elkanos, sunaus Jerohamo, sunaus Elielio, sunaus Toaho, sunaus Cufo, sunaus Elkanos, sunaus Mahato, sunaus Amasajo, sunaus Elkanos, sunaus Joelio, sunaus Azarijos, sunaus Sofonijos, sunaus Tahato, sunaus Asiro, sūnaus Ebjesafo, sūnaus Koraho, sūnaus Itscharo, sūnaus Kehato, sūnaus Levio, sūnaus Izraelio. Jo brolis Asafas buvo jam iš dešinės. Asafas buvo sūnus Berechijo, sūnaus Šimos, sūnaus Mykolo, sūnaus Basėjos, sunaus Malkijos, sunaus Etnio, sunaus Zeracho, sunaus Adajos, sunaus Etano, sunaus Zimos, sunaus Šimio, sunaus Jahato, sunaus Geršomo, sunaus Levio. Jų broliai iš Merario sūnų buvo jiems iš kairės. Etanas, sunus Kišio, sūnaus Abdžio, sūnaus Malucho, sūnaus Hašabijos, sūnaus Amacijos, sūnaus Hilkijos, sūnaus Amcio, sūnaus Banio, sūnaus Šemero, sūnaus Machlio, sūnaus Mūšio, sūnaus Merario, sūnaus Levio. Jų broliai levitai buvo paskirti įvairiems darbams Dievo namų palapinėje. Aronas ir jo sūnus aukodavo aukas ant deginamųjų aukų aukuro ir ant smilkimo aukuro. Jie turėdavo tarnauti šventų švenčiausiojoje ir sutaikinti Izraelį, kaip Dievo tarnas Moze buvo įsakęs. Arono palikuonys, jo sunus Elezaras, jo sunus Finehasas, jo sūnus Abišūva, jo sūnus Bukis, jo sūnus Uzis, jo sūnus Zerachija, jo sūnus Merajotas, jo sūnus Amarija, jo sūnus Ahitubas, jo sūnus Cadokas, jo sūnus Ahimacas, Šitos yra Arono palikuonių iš Kehato giminės gyvenamos vietos, kaip jiems krito burtas. Jiems davė Hebroną Judo žemėje ir ganiklas aplink jį, tačiau miesto laukus su jo kaimais gavo Jefunės sūnus Kalebas. Arono palikuonėms iš Judo žemių davė prieglaudos miestą Hebroną su ganyklomis Libna su ganyklomis, Jetyra su ganyklomis, Eštemoja su ganyklomis, Hileza su ganyklomis, Debyrą su ganyklomis, Ašaną su ganyklomis, Bet Šemešą su ganyklomis. Iš Benjamino giminės Geba su ganyklomis, Alemeta su ganyklomis ir Anatota su ganyklomis. Iš viso buvo 13 miestų visoms jų šeimoms. Likusiai Kehato palikuonis gavo savo žemės iš pusės Manaso giminės – 10 miestų. Geršomo sūnų palikuonis gavo 13 miestų iš Isacharo, Ašero, Naftalio ir pusės Manaso giminės Bašane. Merario sūnų palikuonis gavo žemės iš Rubeno, Gado ir Zabulono giminių, 12 miestų. Izraelitai davė levitams miestų su ganyklomis, burtų keliu iš Judo, Simeono ir Benjamino giminių. Kai kurie Kehato palikuonis gavo miestus su ganyklomis iš Efraimo giminės prieglaudos miestas į Chemą Efraimo aukštumose, Gezerą, Jokmeamą, Bet Horoną, Ajaloną ir Gat Rimoną. Iš pusės Manaso giminės Anerą ir Biliamą. Geršonai gavo žemės iš pusės Manaso giminės Golaną Bašane ir Aštarotą. Iš Isacharo giminės Kedešą, Daberatą, Ramotą ir Anemą iš Ašero giminės – Mašalą, Abdoną, Hukoką ir Rehobą. Iš Naftalio giminės – Kedešą Galilėjoje, Hamoną ir Kirjataimą. Visus minėtus miestus jie gavo su ganyklomis. Merari gavo iš Zabulono giminės Rimonoja ir Taborą anapus Jordano ties Jerichu iš Rubeno giminės, Becero miestą dykumoje, Jahaco miestą, Kedemoto ir Mefato miestus, iš Gado giminės Ramotą Gileade ir Mahanaimą, Hešboną ir Jezerą. Visus miestus jie gavo su ganyklomis.